บุ๊กทูสามสิบหกซิโอเชชการขนส่งมวลชน อบูโรมรูเรดารูนชาฮรีป้ายรถโดยสารอยู่ที่ไหนครับอีสต์กาห์อุตบุสโคจาสต์ รถเมคันไหนไปกลางเมืองครับโคดอมอตบูสไปมาร์เจสชาร์มีระบดผมต้องไปสายไหนครับเชคัดที่บอยัดสวอร์ชาวามผมต้องต่อรถไหมครับบอยัดบาซิเลียนักเลียรออาวัสคน้ำผมต้องต่อรถที่ไหนครับ کجا باید وسیله نقلیه را عوض کنم؟ ตั๋วรถราคาเท่าไหร่ครับ قیمت یک بلیت چند است؟ กี่ป้ายก่อนที่จะถึงกลางเมืองครับ تا مرکز شهر چند ایستگاه است؟ คุณต้องลงรถที่นี่ครับ شما باید اینجا پیاده شوید. คุณต้องลงข้างหลังครับ شما باید از قسمت عقب ماشین پیاده شوید. อีกห้านาทีรถไฟขบวนต่อไปจะมาครับ متروی زیرزمینی بعدی پنج دقیقه دیگر می آید. อีกสิบห้านาทีรถรางขบวนต่อไปจะมาครับ مترو بعدی ده دقیقه دیگر می آید. อีกสิบห้านาทีรถเมคันต่อไปจะมาครับอัตบุสบัดีพันเดห์ดาริกดีแกร์มีอายรถไฟใต้ดินเที่ยวสุดท้ายเมื่อไหร่ครับอัครินเมโทรยซีร์ซามินีเชยฮาริจัตมีคอนัดรถรางเที่ยวสุดท้ายเมื่อไหร่ครับอัครินเมโทรเชยฮาริจัตมีคอนัด รถเมล์เที่ยวสุดท้ายเมื่อไหร่ครับ آخرین اتوبوس کی حرکت می کند؟ คุณมีตั๋วรถไหมครับ شما بلیط دارید؟ ตั๋วรถหรือไม่มี ผมไม่มีตั๋วรถครับ بلیط نه ندارم งั้นคุณต้องเสียค่าปรับครับ پس باید جریمه بپردازید